Es una gata peligrosa. Mami, así me te hache. Mami, así me te hache. Mis cadenas chocando entre tu cara, lo hacemos a capela y solo marro con baba. El todo rojito flow Ferrari te dejaba y los panty Versace, tú me modelabas. Mami dime que lo que tú me avisas y rápido le caigo. Oh, oh. Esto siempre sale bien aunque los dos sabemos que esto es privado. Y dime que lo que tú me avisas y rápido le cayó. Oh, oh, oh. Esto siempre sale bien aunque lo dos. Es una gata peligrosa. Lo que quiere ya lo tiene y no se sube si no es en un BM. Le gusta el polvito rosa y conmigo siempre se viene porque no le doy lo que yo quiero, le doy lo que quiere. Ella se me pone poseída cuando toma el tú si prendemos la sativa. Quiere que la ponga en cuatro y la el pelo y me pide maltrato hasta que me diga oh, y quédate tranquila que no andas sola, que si estás conmigo a ti te cuida mi pistola y si tu novio jode no de bola y vamos a seguir que quiero guayate la cola chocando entre tu cara. Lo hacemos a capela y solo barro con baba. El todo rojito, flow Ferrari te dejaba. Y los panty Versace, tú me modelaba. Yeah, Mami, dime que es lo que tú me avisas. Y rápido le caigo. Oh, oh. Esto siempre sale bien, aunque los dos sabemos que esto es privado. Yeah, Mami, dime que es lo que tú me avisas. Y rápido le caigo. Oh, esto siempre sale bien aunque los dos